trīs bīskapi, kuri dod arī katehēzes, un šī ir reize, kad arhibīskaps Zbigņos Tankevičs ir atkal katehēzē, lai par sinodalitāti runātu tālāk. Slavēties Kristus! Mūžīgi mūžam āmen! Jā, labi, tad turpināsim. Pagājušais mēs iesākām par mūsu bīskapu konferences e, sintēzi, ko mēs nosūtījām uz, e, uz, uz, uz kontinentālo <clears throat> saka, centru mm, apkopojumam. Un tad e, šodien turpināsim. Nu, mēs izgājām cauri tai sadaļai, kas bija par konsultācijām, respektīvi kādā veidā tas viss notika. E, mazliet arī par metodi, cik atceros, izrunājām. E, un tagad pieķersimies klāt tai sadaļai, kur ir nosaukta pieredze – Tātad kāda pieredze tika gūta mums diecēzēs šī sinodālā procesa, jeb kopīgā ceļa e, procesa gaitā? E, tātad e, pirmkārt, ka pozitīvi bija tas, ka cilvēki varēja izteikties. Tātad, kā viņi, ko viņi piedzīvo piedarot baznīcai. Uh, un e, izrunāt to, kas parasti sirdī bija neizrunāts un nesaprasts. E, tā, bet vājā puse bija tā, ka ne visi saprata jautājuma būtību, un vai nu vienkārši klusēja, vai nu uh, E, tad, kad runāja, runāja teiksim, nu, ne par tēmu, nu, teiksim, sprediķoja. E, teiksim tā. Vai arī izteica visu savu sāpju, pat neatkarīgi no tā, kāds ir jautājums? nu jā, jā, kaut kā tā. E, bet tas, kas iznāca nāca klajā, nu, ka cilvēki bieži vien redz krasu nošķīrumu starp priesteriem un pārējo uh, dieva tautu. Un patiesībā tā ir taisnība. Tas mums Latvijā, un ne tikai Latvijā, protams, ir liels izaicinājums, ka priesteris ir kā, e, nu, kā kaut kāds tiek, tiek redzēts kā kaut kāds supermens, kurš stāv pāri un kurš tad e, vienpersoniski <laughs> vienpersoniski pieņem lēmumus, un, nu, un no viņa gaida, ka viņš atrisinās un risinās visus jautājumus, ne tikai garīgos, bet arī uh, E, arī, arī materiālos un, un saimnieciskos. E, šeit ir liels izaicinājums, bet nu, par to mēs parunāsim tālāk. E, un runāsim par to nevienreiz vien, kamēr, nu, kamēr kaut kas mainīsies šai ziņā, kā es ceru. Bet, ja varu iestarpināt, jo šī ir tāda problemātika, kas ar mums rādījoša, tad uzdod jautājums, kā tad rīkoties ar priestriem un tā tālāk. Uh, Bet eh, vismaz mans tāds norā, novērojums, ka no vienas puses var būt tās ir gadījumi, kur priestera vaina tā ir, bet no otras puses ir arī ticīgā tauta, kur arī sagaida, kā jūs sakat, nu, kad, ka viņš būs tas supermens, kurš tagad eh, pilnīgi visu pārzinās un varēs. Nu, tas ir tas klerikālisms no abām pusēm, jo klerikālisms no priestera puses ir, kad viņš tā kā uh, nu, mēģina būt tas, tas vienīgais, kurš visu dara un, un tā kā uzņemās to un nelaiž, teiksim, citus klāt ne pie kādām atbildībām, bet klerikālisms no dieva tautas puses pastāv tanī, ka viņi sagaida no priestara visu, ka viņi paši negrib mhm. uzņemties mhm. atbildību, ka viņi ir, nu, patiešām kā avis, kurām, nu, ganam ir jābaro, visu laiku. Tas kā avis, kuras ir kūtī faktiski, ja? kuras nav ganībās, bet un tad tam priesterim vajag visu, jā, visu, jā. visu viņu saprūpēt. Tā ka tas klerikālisms ir no abām pusēm. Protams, ka vaina nav tikai dieva tautas pusē un nav tikai priesteru pusē. Tas ir tāds appusē griezīgs zobens. Nu, tālāk, protams, ka ir pastāv arī dažādi konflikti un pārpratumi attiecībās starp priesteriem un draudzi. Uh, Un šeit, e, nu jā, tā, tas tā arī mana pieredze, kad es e, vizitēju draudzes, un, e, vai arī ne tikai vizitēju, kad man nāk tur visādas atskaņas no draudzēm, ka, nu, ir cilvēki, kuri grib, lai ir tā kā viņi grib, viņi, viņiem ir sav, savs redzējums, un tad viņi pieprasa, lai būtu tā kā, tā kā viņi domā, būtu pareizi. Uh, nu, atkal priesteris citreiz nejautājot draudzēji, nu, uzspiež atkal savu, savu vīziju. Nu, šeit jābūt tai, tai miedarbībai, un, protams, tā rodās konflikti, un tie konflikti un pārpratumi rodās arī komunikācijas trūkuma dēļ. Un kāpēc, kāpēc nav tās komunikācijas? Nu, viena lieta, ka uh, Eh, kad ir bailes, bailes runāt, ā, varbūt tur mani sabārs vai, vai mani nesapratīs. Eh, faktiski tā, tā ir arī ir liela, eh, tas liels izaicinājums, liels darba lauks, komunikācija, tas nozīmē, un faktiski tas ir tas sinonālā ceļa būtība, sākt komunicēt, bet balstoties uz zināmiem principiem, nevis tā kā mhm, pieprasot, mhm. lai ir tā kā es gribu, uh, Bet, eh, ja no vienas puses izsakot to, kā es redzētu, kā būtu pareizi, bet arī uzklausīt otrās un varbūt trešās puses viedokli un pie tam to darīt lūkšanas garā. Eh, tieši tā garīgā saruna jau pastāv tādā, ka tur ir trešais tajā dialogā, un tas ir svētais gars. Un ka mēs uh, saspicējam ausis, saspicējam savas antenas un klausāmies ne tikai sarunu biedrā, bet klausāmies arī, ko, ko Dieva garsts par to, ko Dievs par to domā. Un, un, un tas izklausas arī kā tāda vaidzība pēc uh, formācijas, jo, lai arī tā šī metode sinodālā nav īpaši jauna, tad tomēr viņa nav pārlieku izplatīta, un līdz ar to ir vajadzīgs, ka to māca arī, nu, kā tad, dar, nu, kā tad to darīt, kādi ir tie soļi konkrēti, un kā, kā to attieksmi izklopt tādu, Jā. kur var savstarpēji klausīties, un tajā saklausīt to Dieva, uh, kā teikt, iedvesmu. Jā, tas ir, nu, līdzīgi kā, kā sportistam vai šahistam, vai ne, lai viņš labi spēlētu, viņam vajag daudz vingrināties, un tāpat arī tajā, uh, sinodālā ceļa e, sinodālā ceļa tā metode, kas faktiski ir aicinājums, vismaz e, tas tā, tā pirmā daļa ir uz komunikāciju, protams, ka tur ir vajadzīga formācija, jā. Vienkārši to ir jādara, bet pēc tam jāizvērtē, kā man ir gājis, vai ne? E, tā, un respektīvi, kas tur, kāpēc tie konflikti un pārpratumi veidojas draudzē? Uh, nu, diemžēl ir, mm, ir novērojams, ka tur visādas personīgās simpātijas un antipātijas, e, veidojas kaut kādi grupējumi e, un e, tā saucamās partikulārās attiecības. Nu, tā ir arī manam, mana teiksim, pieredze, ko es novēroju draudzēs, kad piemēram prāves, nu, kad ir viens cilvēks, viens cilvēks – kurš ir aktīvs, kurš vēlas darboties, viņš e, e, iegūst prāvesta uzticību, prāvests viņam uztic, un tad viņš nelaiž citus nemaz klāt, viņš mēģina pats visu darīt, pats visu kontrolēt un faktiski pārņem varu tā kā draudzē. Uh, Eh, un eh, tas ir ļoti destruktīvi, jo tad pārējie pirmkārt viņi ieļaunojas, otrkārt nu, viņi saka, nu kā, nu, ja mūs nelaiž, nu tad lūdzu, lai, lai viņš dara. Eh, draudzēji jādarbojas kā vienotam organismam, vai ne? Un, jā, tā ka šit, šis, ir, šis, ir aici, šis ir tāds izaicinājums. Uh, Tālāk, kas vēl atklājās, kāda pieredze, ka jauniešu uzklausīšana prasa vairāk piepūles nekā vecākās paudzes, e, teiksim, cil, ar cilvēkiem vecākai paudzei, jo kas par lietu, ka no vienas puses viņi ļoti aizņemti ir, parasti viņi tur studē, vēl mēģina kaut kur piestrādāt, e, un vecākās, vecākā paudze dominē draudzē, vai ne? Un viņi tā kā negrib, tad nu, viņi redz, nē, mēs te neesam vēlami. Vai ne? Un tad viņi ir tādi, var teikt, kūtrāk iesaistīties baznīcas dzīves ikdienā. Nu, tā ir lielākajā daļā draudžu, bet ne visās, jo mm, man tagad, var teikt, tācu priekšā ir dažas draudzes, kas mums ir, uh, kur patiešām jaunieši ir mm, laipni aicināti. Viņi jūt sevi kā vēlamus, un viņi darbojas. Un, eh, līdz ar to tas ir iespējams. Eh, tā. Eh, un, protams, šo situāciju var uzlabot. Tad, ja mēs mēģinām iesaistīt, nu, pirmkārt, garīdznieki vai, vai arī tie, kas atbildīgie draudzēs kaut kādi, kā saka, līderi, kad eh, mēs mēģinām iesaistīt cilvēkus draudzes dzīvē, kopīgās lūkšanās vai kādos pasākumos, kas, eh, kas tiek organizēti tur, tad būtu ļoti vēlams, lai, piemēram, nu, es tā cenšos darīt, kad ir vai mums ar vecajiem ļaudīm, vai ir kaut kāda draudzes eglīte, vai, vai vēl kaut kāda karitas eglīte, ka tad apstaigāt tos galdiņus, ja mums ir pa galdiņiem, Tad, protams, sēžu pie mhm. viena, bet e, mēģinu tajā pasākuma otrajā daļā pienākt pie katra galdiņa, ar visiem tā kā aprunāties, pajautāt, kā, kā iet pa dzīvi un dot iespēju viņiem arī tā kā izteikties. Lūk, šī komunikācijas iespēja, mhm, jo mhm. E, es teikšu, ka tā ir liela svētība, jo tad tur visādas arī gan labas idejas, tiek piespēlētas, tad man tas dod arī iespēju labāk redzēt to realitāti. Un e, tad arī cilvēkiem citreiz kaut kas ir sasāpējies, un tad viņi arī tā paši viņi nav gatavi mhm. atnākt, mhm. bet, nu, ja jau mhm. bīskaps ir klāt, nu, tad, e, tad jau viņi izstāsta. Un e, tāpat ja es aicinu prāvestus arī, tad, kad jums ir draudzes pasākumi, lai nav tā, ka jūs sēžat tikai vieni ar uh, saviem mīluļiem, e, un pārējie tā kā, nu, pasais pašais, pieliek, pieliek ķeksīti un visi aiziet. Lai, nē, nē, lai tas ir tāds sadraudzības veicināšanas jā, e, jā. ceļš, vai ne? Lūk tā. E, nu tātad augļi ir tādi, tādi, ka šai mūsu kopējai pieredzei, ka arī tad, kad bija viedokļu atšķirības, ka e, cilvēki nu, pastāsta par savām bailēm, par nedrošību, nezināšanu, arī par attiecībām ar garīgo kārtu, ka tas kaut kā tā viss vēdinās un tā, tā gaisotne tad uzlabojas, pieaug tā brālības un sadraudzības atmosfēra. Un arī uh, nu, tā lūkšana svarīga bija atsumus sankte spiritus nāc svētais mm. gars, kad mēs, ka, ka, ka mēs esam šeit, jā, esam šeit, nāc svētais gars un vadi mūs. E, Tātad tas būtu jāturpina šīs, šīs tikšanās sinodālā ceļa garā, kur katrs var atklāti un godīgi uh, izteikt savu viedokli, kas katrs draudzes loceklis vai kopienā, kopienas loceklis, vai arī tikšanās tur ar dažādām grupām ārpus baznīcas, tas būtu jāturpina. E, šādai, šāda veida sadarbībai būtu jākļūst par vienu no baznīcas iekšējās kultūras nerakstītajiem likumiem. Un tas varētu palīdzēt satuvināties gan uh, draudzē, gan tais kopienās, gan arī tad starp dažādām kopienām un patiesībā arī ar neticīgajiem. Ja vien viņi ir atvērti uz, uz mhm. tikšanām, piemēram, arī pajautāt viņiem, kā viņi redz baznīcu, no malas, no ārpuses, ko viņi gaida no baznīcas, kā viņi redz baznīcas misiju. Un tad mēs varam labāk sataustīt to, to nervu, uh, nu, kā mēs varam uzrunāt sabiedrību. Jo, ja mēs dzīvojam savā burbulī, viņi dzīvo savā burbulī, mums nav saskares, un tad eh, nu, mēs nevaram arī viņus evanģelizēt patiesībā. Bet tā, caur tādu satuvināšanos, caur uzklausīšanu, tad mēs arī varam tā kā ienest, ienest kunga klātbūtni arī tur tajās, tajās citās vidēs. Tā, ka tas būtu no pieredzes. Tagad ejam tālāk. Varbūt tās šajā brīdī ieliekam maz muzikālu pauzīti, eh, Labi. lai cilvēki var pārdomāt to, kas tika teikts, un varbūt tās arī uzdot jautājumus rādījumam arī klausītāji. Ja jums tādi ir, tad nu, vai vēlaties padalīties par savu pieredzējot šim procesam cauri, tad to jūs varat darīt sūtot īziņas 2, 6, 6, 7, 7, 2, 7, 2, vai zvanot 679 691 31. Pēc muzikālas pauzes tad atgriezīsimies un uh, ekscelences turpinās ar sinodalitāti, vai, ja būs jautājumi, iespējams varēs atbildēt ar uz šiem jautājumiem. Nav kas no grēka atbrīvo, nav kas no grēka atbrīvo, kas no grēka atbrīvo. Tikai, tikai, tikai Jēzus asinīs. uzvarē tikai, tikai, tikai Jēzus asinīs, tikai, tikai, tikai Jēzus asinīs, nav kas no grēta atbrīvo, nav kas no grēta atbrīvo, nav kas no grēkā atbrīvo, kā vien tikai, tikai, tikai Jēzus asinīs, tikai, tikai, tikai Jēzus asinīs. Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Slavēts Jēzus Kristus, dienas katehēzi kopā ar Rīgas arhibīskapu metropolītu Zbigņevu Stankeviču par sinodalitāti. Tieši tā. Un nu, tagad esam tikuši līdz sadaļai atsauksmes. Tātad kādas bija atsauksmes no šī kopīgā procesa diecēzēs? Uh, Nu, liekas, ka nekas īpaši pārsteidzošs un negaidīts nebija, nu, tikai apstiprinājums tam, ka draudžu sabiedrību raksturo individuālisms gan to locekļu, gan garīdznieku rindās. Nu, tas nozīmē, ka atkal tas kā mantru iznāk atkārtot, ka e, ka mums jāmācās sadarboties, jāmācās komunicēt, jāmācās uzklausīt vienam otru. Un visbiežāk izskanēja viedoklis, jā, ka garīdznieki ir noteicošie draudzē pieņemot lēmumus, un ka draudzēs trūkst padomju, dažādu padomju, nu jo kāda, kādām padomēm būtu jābūt. E, tātad e, pastorālajai padomēji, tad e, ekonomiskajai padomēji. E, nu, Tātad tās padomes, kurām būtu uzticēta atpazīšana, izšķiršana un lēmumu pieņemšana kopā ar priesteriem. Tikai te uzmanību, te ir divi grāvji. Mhm. Tātad viens grāvis ir tāds, ka padome pārņem varu. Un tā kā dažās rietumu zemēs jau ir nonākuši līdz tam, ka prāvestam ir tikai viena balss padomē, un viņu var elementāri izbalsot. Otra galējība ir tāda, ka prāves tikai formāli ķeksīša pēc, nu labi, bīskaps vai kanonisko tiesību kodeks prasa, lai būtu padomes, labi, mhm. būs padomes, mm -hmm bet tā padome ir formāla, un reāli viņš to padomi ignorē un dara vien, vienkārši tāpat pa savam. Bet tagad, kā ir saskaņā ar baznīcas mācību? Saskaņā ar baznīcas kanonisko tiesību kodeksu prāvests ir, viņa kompetence ir galīgais lēmums. Viņa pienākums ir uzklausīt to padomi – ieklausīties, un te tieši ir tas tādā sinodālā veidā, respektīvi jāieklausās un jājautā, pagaidi, ko man Dievs saka caur, caur šiem padomas locekļiem. Viņš, viņam ir nopietni jāizvērtē katra sacītais, bet gala lēmums ir viņa – Protams, padomē, arī kaut vai priesteru padomē, es vienmēr svarīgos jautājumos aicinu, tad, kad es uzklausu priesterus, padomas locekļus, pēc tam es saku, nu lūdzu, nobalsosim, lai padome nobalso, un, bet lēmums ir mans, man ir tiesības vai, nu, bīskapam, e, priesteru pad, ar priesteru padomi vai arī draudzes padomē, prāvestam, ir tiesības pieņemt arī uh, pretēju lēmumu. Mhm. Lai arī es mhm. teikšu tā, nekad pa 14 gadiem vai 13 gadus man ir priestaru padome, nevienu reizi neesmu pieņēmis pretēju lēmumu. Vienmēr esmu centies respektēt un nonākt līdz kopsaucējam, līdz vienotībai. Un patiesībā tas ir tā sinodālā procesa mhm. arī mērķis, ka beigās – atrast kopīgu risinājumu. Viņš var būt atšķirīgs no sākotnējā, gan teiksim, man, mana, manas vēlmes vai ieceres, vai arī kaut kādu padomes locekļu ieceres, vai ne, bet mēs runājam, mēs ieklausāmies viens otrā, mēs vērtējam un tad meklējam to kopīgo labumu, meklējam kopsaucēju. Lūk, tā kā tās ar tām padomēm, tā kā dārgie padomju locekļi vai kon, kandidāti uz padomēm, nebrīnieties, ka prāvestam tomēr ir gala vārds un gala lēmums, bet viņa pienākums ir jūs cieņpilni uzklausīt un Dieva priekšā izvērtēt jūsu sacīto, pirms viņš pieņem gala lēmumu. Tā ka tāda ir tā uh, E, tāda ir tā realitāte. Nu jā, un atklājās, ka daudzi draudzes locekļi viedokļa izteikšanā ir kautrīgi, nedroši par savu viedokli vai pat izjūt bailes un arī nejūtas uzklausīti un sadzirdēti, jūtas tā kā ignorēti. Nu, šeit es gan gribu piebilst, ka man ir uh, E, man ir arī pieredze, ka ir arī otrādi, ka ir tādi, kas ļoti uzstājīgi, ļoti pieprasa kategoriski, nu, galējības, vai ne? Jā. Galējības. Jā, un tagad pašreizējā realitāte. Nu, pozitīvais ir tas, ka ticīgie ir apmierināti ar to, ka var saņemt sakramentus un piedalīties dievkalpojumos. Nu, tas ir pamats, vai ne? Un par to tika izteikts, kā saka, gandarījums. E, tālāk, e, vēl kas ir pozitīva un konstruktīva pieredze ir draudzes vecās paudzes cilvēku ticības liecība, sirsnība, sirsnība, savstarpēja materiāla palīdzība un atsaucība, iesaistoties arī kopīgā kalpošanā. Tāda nesautīga kalpošana, kas bieži vien pietrūkst jaunajiem. Nu, protams, ir izņēmumi, bet, bet ja mēs runājam par tādu vidējo. Jā, un tad vēl ko cilvēki izteicās pozitīvi par to, ka apkalpojošie garīdznieki piedāvā ne tikai sakramentu administrēšanu – Nu, tātad, e, tātad svētā mise, grēksūdze, laulības, sakraments, e, kristības, bēres, e, laulības. Bet, bet kad tiek piedāvāti, piemēram, alfa kursi, bībeles studijas, laulāto tikšanās, vai individuālās katehēzes kursi ticības padziļināšanai, vai kādi uh, citi pasākumi, kuri saistās nu, ne tikai ar e, tādu ticības e, mācīšanu tiešā nozīmē, bet ar praktisko sfēru, piemēram, draudzes talkas vai kaut kādi izbraukumi, sveceļojums kaut kāds, e, žēlsirdības vakari, slavēšanas vakari, draudzes rekolekcijas, kopīgs sveceļojums uz aglonu, piemēram. Jā, tas ir ļoti, ļoti, ļoti pozitīvi tas tika novērtēts. Uh, E, tad runājot par negatīvo, kas traucē diecēžu un draudžu dzīvē. E, nu viens ir draudzes locekļu pasivitāte. Nu, mēs runājām par to, ka nu, tāda patēriņa attieksme, vai ne? Man dodiet, bet, bet es, bet es nekur, neko negribu. Es visu gaidu no draudzes prāvesta, vai no, no ja vēl ir lielākā draudzē vikārs, visu gaidu no priestriem, lai viņi visu dara. Man tikai apkalpojiet mani, vai ne? E, tā. E, tālāk pietrūks draudzes iziešanas uz āru. Lūk, par to mēs runājam, un tas jau ir sinodālā ceļa mērķis beigās, lai, lai draudze iziet uz āru, lai notiktu evanģelizācija e, ka pietrūkst iniciatīvas no draudzes locekļu puses. Nu, protams, šeit nu, ir divi gali. Ja ir priesteris tāds, ka ir nākuši ar iniciatīvu, bet viņš viņus pasūta tā, trīs mājas tālāk un noignorē vienreiz, otrais, trešo reizi, nu, beigās nenāk, noslāpst, vai ne? Tā, ka tur, tur Jā. arī jāskatās, kā saka, bieži vien vaina ir, ir eh, abās pusēs. Protams, tad ir, jā, mēs jau runājam kaut kādi konflikti, pārpratumi, eh, tā. Nu, Tad ir arī vēl ko cilvēki signalizēja, ka diecēžu līmenī bieži vien nav sadarbības starp draudzēm, informācijas trūkums. Patiešām ar to es arī esmu saskāries, ka, piemēram, kaut kādu pāvesta dokumentu tulko divās diecēzēs vienlaicīgi, vai ne? Informācijas apmaiņa, patiešām tas ir izaicinājums. Un šeit tā kā eh, tas jau tāds, nu, mans komentārs – ka tā kā mums ar tiem resursiem nu tā ir kā ir, tad faktiski es aicinātu, būtu ļoti labi, ka būtu kādi brīvprātīgie, kuri mums mm. palīdzētu jā. ar to informāciju, ar informācijas apmaiņu. Tā. E, tālāk attiecībā uz liturgiskajām svinībām. E, baznīcas daudzveidība atklājas arī tās liturgijas svinēšanā. Nu, pie mums pamazām sāk jau ienākt lektora akolīta kalpojums. Mums Jēkaba, Svētā Jēkaba mhm. katedrālē mums jau ir, kā saka, ies, iesvētītie lektori un akolīti, un šis process jau arī turpinās. Mēs esam jau, kā saka, iesvētījuši, pilnvarojuši arī nākošos, un es tā ceru, ka, ka tas process, kā mēs teikt, maisam gals vaļā, uh, Nu, tad, protams, sērģelnieka, kora līdzdalība liturgijā. E, jā, attiecībā par kori šeit no vienas puses, jā, latvieši ir dziedoša tauta, un ir ļoti labi, ka mums ir šī koru tradīcija draudēs. Tas ir ļoti labi, to vajag saglabāt. Bet kas ir tāda mana sāpe? Tā ir tautas pasivitāte. Ka koris dzied, jā Un sevišķi tad, ja viņš dzied sarežģītus, sarežģītus kaut kādus dziedājumus, tad tauta klusē un dievkalpojums pārvēršas par sava veida koncertu, kas nav labi. Līdz ar to tas izaicinājums ir, kā korim iesaistīt tautu. Un šai ziņā Vatikānā ir ļoti, ļoti labi atrisināts šis jautājums. Un Vatikānā un arī, kā saka, citās lokālajās baznīcās esmu saskāries, ka koris dzied vienu pantiņu, vai, piemēram, pantiņus dzied koris, bet refrēns ir vienkāršs, un, piemēram, tur var būt pat tā, ka pirmoreiz ir refrēnu nodzied koris augstos toņos, Otrais refrēnu jau dzied kopā ar tautu, mm -hmm. un tas ir vienkārši, un tauta tiek iesaistīta. Vienkārši mums ir svarīgi tā kā, mm, es teiktu, pārstrādāt mūsu liturgisko, liturgisko mūziku un, un dziesmas tādā veidā, lai ir gan korim, lai ir gan tautai. Tas ir tāds, nu, jā, tas, ir, tas, jā. ir, tas ir jāizdara, vai ne, jo jo, jo jā, savādāk ir tāds bezdibenis starp tautu un kori. E, tālāk, e, tālāk, e, jā, e, draudzes svētki vienmēr ir īpašs laiks, kad baznīcu apmeklē arī ticīgie, kuri ikdienā nav, nav tik praktizējoši. E, Nu jā, piemēram, tad, kad es gatavoju lieldienu vai Ziemassvētku uzrunu vai nu, kādu lielo svētku uzrunu, tad parasti e, mēģinu kā, izdalīt tur, tur vairākus tos līmeņus, nu, it sevišķi aglonas, teiksim, mm. aglonas jā. svētkos, ka tur ir jāpabaro ticīgā tauta, kas vienmēr nāk, tur vajadz, vajag uzrunāt tos, kas vienreiz gadā atnāk vai divreiz gadā, kaut kā viņus aizsniegt, jo tur jābūt atšķirīgiem tiem, atšķirīgām pieejām. Un tad tie, kuri vispār ir nekatoļi vai pat nekristītie, kuri vienkārši ziņkārības pēc atnāk, atnāk, Nē, nu atnāk uz, uz dievkalpojumu. Tā ir iespēja tā kā viņus uzrunāt, tā ir iespēja uh, viņus arī pamudināt uz dzīves vērtību pārvērtēšanu. Un patiesībā tā ir iespēja ar viņiem arī stāties kontaktā. Un šeit garīdznieks, nu viņš nevar visus tā kā aizsniegt personiski, vai ne? Ar personisko kontaktu, bet eh, vispār būtu labi sākt domāt draudzēs par, tā, par to, ko mēs saucam par viesmīlības diakoniju. Teiksim, tādi daži draudzes locekļi vai tāda grupiņa, kuri skatās, kur tie jaunie, kurus mēs nepazīstam, un tad pie viņiem pienākt, iepazīties ar viņiem, uzrunāt, uzklausīt viņus mm. un mēģināt tā kā, nu jā, patiesībā tas ir veids, kā uh, kā evanģelizēt cilvēkus, vai ne? Jā, jā. Protams, nevis apstrādāt viņus, bet, bet vienkārši cilvēcīgi palīdzēt viņiem atvērties uz Dieva klātbūtni viņu dzīvē, vai ne? Tā, ka tas ir, tas ir svarīgi, jā. Tā, nu, kas traucē ticīgajiem aktīvi darboties e, – pirmkārt, tas ir dedzības un gribēšanas, jeb gribas trūkums. Tālāk, nepietiekamās zināšanas par ticību. Nu, un visbeidzot, arī laicīgo resursu nepietiekamība. Nu, piemēram, e, par tiem resursiem. Protams, resursi ir kustamie un nekustamie. <laughs> Jā, resursi e, mums e, tika uzceltas daudzas baznīcas, bet ir problēmas ar telpām, kur varētu satikties pēc, mm. Eh, pēc dievkalpojuma. Vai tad arī, ja ir vairākas, teiksim, grupiņas, nu, ir bieži vien tā ir problēma. Jā, krūtība, viena, gan jau. Viena mhm. ir eh, telpu, telpu jautājums, nu, visbeidzot arī uh, Nu, arī tie laicīgie resursi, nu, tādā ziņā, ka, lai sarīkotu kādus kursus, nu, jau ir vajadzīgi līdzekļi, vajadzīgi lektori. Nevienmēr eh, lektori var par brīvu, <laughs> nu, un tā, respektīvi, vajadzīgi arī eh, vajadzīgi, vajadzīgi tātad līdzekļi. Uh, Nu jā, un draudzes locekļi biežāk tiek aicināti misionēt ar personīgo dzīves piemēru. Nu, lūk, dzīvo tā kā kristietis. Mm -hmm. Protams, tā, tā ir bāze, tas ir pamats, bet uh, Ehm, bet vajadzīgs, lai arī iet un sludināt. sludināt nu, protams, ne jau nemest pērles cūkām, kā Jēzus saka, bet tādā ziņā, ka dot liecību par to, kam es ticu, kādas ir manas vērtības. Tomēr tāda aktīva nostāja. Mhm. Es domāju, tas mhm. trūkst, tas vidēji, vidēji statistiskā gadījumā tas mums iztrūkst. Ka ticība drīzāk kā Nu, ticība ir mana personīgā lieta. Jā. Tā, tā ir tā mūsdienu mentalitāte, mūsdienu laikmeta mentalitāte, ka ticība ir personīga lieta, un tu nedrīksti viņu uzspiest citam vai nē. Nu, e, tā, man liekas, ir jau tāda liela, tās divas lietas, ko nosaucāt individualisms un, Jā. un kad ticība ar šo uzstādījumu, ka tas ir personīgi, nu, tātad to nedrīkst nekādā ziņā paust publiski. Jā, eh, jā, jā bet nu, <laughs> tas, ir, eh, nu, tas ir ideoloģiska tāda schēma, eh, kas ir pretrunā ar evaņģēliju, kas ir mhm, pretrunā mhm. ar baznīcas mācību, jo Jēzus teica, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, dariet par mācekļiem, vai ne? Un, un šobrīd man vismaz gribas domāt, ir arī pretrunā vispār cilvēcīgai kaut kādai uh, Eh, izdzīvošanai, tāds individualisms un tāds eh, noslēgšanās sevi, ja tā paplašina to, <laughs> to tēmu, vai ne? Kad, nu, redzējām, tas pats Covid atklāja, ka mēs nevaram vieni paši eh, būt, izdzīvot. Tagad redzam, kā sekas, sekas, sekas jā, un redzam, kā visi ekonomiskās krīzes un vispārējais, nu, ja mēs nerūpējamies viens par otru, liela daļa var vienkārši ne, netikt cauri tam, tam visam. Ne. Uh, Un, un, un man liekas, tā, tā ir tā kultūras maiņa, ir ārkārtīgi vajadzīga, ko ar to sinodalitāti mēģina. Paradigmā, jā, kultūras um. paradigmā, kultūras tas galvenās, galvenie uzstādījumi. Nu jā, jo, saprotiet, lieta tāda, ka ja mēs paturam to pie sevis un cilvēki tātad ir it kā ir tie sociālie tīkli un, un tagad eh, no vienas puses ir Tādas komunikācijas iespējas ārkārtīgas, bet cilvēki jūtas ārkārtīgi vientuļi lielākā mhm, daļa. Mhm. Un tagad, ja mēs atstājam tikai, ka nu jā, nu kamēr man nav pajautājušies, tikmēr nesaku, nu tad viņš tajā, tajā savā vientulībā ieslēgts arī jā. paliek, bet viņam vajag labo vēsti atnest, vai ne, vajag aiziet pie mhm. viņa ar labo vēsti un pateikt, Dievs tevi mīl, tu neesi, uh, tu neesi nekad vientuļš, vai ne? Atver savu sirdi kungam, un tu piedzīvosi Jā. Dieva mīlestību, un e, tava dzīve mainīsies, vai ne? Iet ar labo vēsti, pa, pavēstīt, pavēstīt šo cilvēkiem, vai tā kā svētais Pēteris, viņš savā vēstulē saka, ka esiet gatavi katram dot norēķinu par to cerību, kas ir jūsos, vai ne, katrā brīdī. Nu, protams, ja pajautā noteikti, bet arī, kad nepajautā. Svētais Pāvils saka, sludiniet laikā un nelaikā, vai ne? Bet nemetiet perles cūkām. Nu, jā, tā, ka, tā, ka tur, redziet, arī šeit mums ir vajadzīgs, e, nu, vajag jautāt svētajam garam, kungs, ko tu gribi, lai es daru? Kungs, vai šis ir tas gadījums, ka man tagad ir jāsaka, vai nē? Un... E, uzdot šo jautājumu un klausīties savā sirdī un sākt praktizēt, vai ne? Un sākt praktizēt, un tad jau laika gaitā tas, tas, tas attīstīsies, jo patiešām es to atkal un atkal atkārtoju svētā Jāņa Pāvila otrā vārdus, kurš uh, kurš rakstīja savā enciklikā par pestītāja misiju, kas ir visā arī veltīta evanģelizācija. Saka, ticība pieaug, kad tiek nodota tālāk. Ja gribat pieaugt ticībā, nododiet to tālāk. Un viņš saka, misijas atjauno baznīcu, misijas tā kā izraisa entuziasmu, e, tā kā dedzība, jā, sirds sāk jā. degt, un es to esmu piedzīvojis. Es vēl pirms iestājos seminārā esmu daudz runājis ar cilvēkiem, mēģinādams viņus evangelizēt, un es atceros, kādu pacilātību es piedzīvoju tad, kad biju tā kā kārtīgi izdiskutējies ar kādu par ticības lietām un mēģinājis tā kā viņu apgaismot, vai nē. Patiešām tas dod milzīgu pievienoto vērtību. Dievs uh, Dievs svētī šādu, šādu, šādu uzvedību. Tā ka, ja gribat pieaugt ticībā, nododiet to tālāk. Tā. E, tālāk. Tālāk Jā, par konsekrētajām personām. Nu, mums ir neliels skaits. Ā, lūdzu, pastāsti tev, Jāni, <laughs> cik, cik ir konsekrēto Latvijā, cik vīriešu, sieviešu? Es tā nemaz nu no galvas tagad nepateikšu, bet man šķiet kopā ap simts varētu ap būt. Es arī tā, pēc maniem aprēķiniem. Nav īpaši vairāk. Simtiņiem un vīriešu. Un vīriešu mazāk nekā sieviešu. Jā, jā. nu, jā bet konsekrētie E, nu, mums labi darbojas, diecēžu bīskapi un priesteri tomēr ir atvērti uz sadarbību ar konsekrētajiem, novērtē viņu ieguldījumu un e, cenšas arī respektēt kopienu nu, tā kā robežas regulu konstitūcijas, jo patiešām katrai, e, katrai kopienai nu, ir sava specifika, kuru vajag respektēt. Protams, vēsturē ir bijuši visādi mhm. gadījumi, kad mhm. prāvests mēģina uh, sevišķi tad, ja ir klostera māsas pie draudzes, ka viņas pilnībā pakļaut un padarīt par tādām, nu, kalponēm, nerespektējot jā, viņu to jā, jā. regulu, viņu specifiku, tā ka tur arī vajadzīgs tas sinodālais ceļš, vai ne, <laughs> ieklausīšanās un sastapšanās pa vidu, vai ne? Nu, jā, savstarpēji tāda uh, cieņa, jo no nu, vienas puses, protams, uh, konsekrēto, īpaši māsu varbūt tās e, cieņa, bet no otras puses ar pašu konsekrēto cieņa arī pret tā vietējās baznīcas bīskaptei skaitā, nu, vajadzībām, nu, jā, kā, nu, jā, nu, jā, jā. satikties kaut kur, bet man liekas, jā, ka tā ir drusku arī tāda problēma, kad uh, ir sava harizma, nu, es kā pats uh, kopienas cilvēks, tad kopiena ir diezgan centrāls elements uh, tajā dzīves veidā, un, jā Un, un varbūt tās ir ar tā harizma kaut kādu, nezinu, tur ar izglītību. Bieži vien man šķiet ar izglītību saistīts eh, Jā. tās nianses ir un, un, un, un to pilnīgi arī noignorēt, varbūt tās, tas to aicinājumu tam cilvēkam pašam drusku tā kā uh, nezinu, neiedragā, bet tā kā, nu, nu, kā viņš, viņš tagad formējies šā, šādā veidā, un viņam pilnīgi vajag izmainīties un savā ziņā pretēji būt, un man liekas, klosteru masam tas pats, viņam izglītība Jā. bieži vien tagad aizvien vairāk pieaug un tā tālāk, un, un izrāds, ka nē, viņas nemaz nevar to īstenot, viņas Nu, pavisam citādi. Vai. Nu, jā, bet tā ir spriedze. Tāda. Ir spriedze, jā, ir spriedze. Nu, parasti kaut kā tiek mēģināts risināt, jo, piemēram, par klosteru māsām runājot, nu, viņas aktīvi līdzdarbojas draudzes dzīvē, ko viņas dara ticības, mācības sagatavošanas kursi, uh, draudzes locekļu garīgā mhm. līdzgaidniecība, jā, jā. jo priesteri parasti ļoti aizņemti un viņiem trūkst laika, lai nu, nopiet, jā, ar nopietnu garīgo jā. Mhm. līdzgaidniecību nodarbotos. Klostera māsas šai ziņā ir, e, kā saka, pieejamākas, mm, nu tad arī tīri praktiski, protams, baznīcas uzkopšana, piemēram, atbildība par puķēm, mhm. par, mhm. par betlēmītes, par Kristus kapa iekārtošanu, nu, E, tālāk spēlēšana draudzes svētajās misēs, bieži vien māsas ir arī ērģelnieces, e, svētajās misēs, bērēs, laulībās, nu arī tad citu pasākumu rīkošana un vadīšana. E, jā, nu ir kongregācijas, kuru harizma ir darboties cilvēku ikdienai vairāk ierastajā vidē, darba vietās, skolās. Un, protams, kā jau mēs te runājām, ir arī nesaprašanās, un komunikācijas trūkums. Mm -hmm. Vispār mm -hmm. lielākā problēma tad, ja nerunā. Un tad krājas, krājas, krājas abās pusēs, kas saka, Kopumā sāpe, tas... aizvainojumi, un, nu, un tad ir... Un tad ir tā klusēšana un sprādzieni beigās. Nu, tā kā ģimenē arī, vai ne? Klusās stundas un klusās dienas, vai ne? <laughs> E, vajadzīgs, vajadzīga vēdināšana, es to saucu par vēdināšanu, nu, jārunā savā starpā un jārunā lūkšanas garā, nevis izgāžot ar emocijām. Dialogs, dialogs, bet to jau vajag e, kā tādu sistēmu, kā tādu struktūru ielikt pamatos, vai ne, tāpatās kā ģimenēs, Eh, tagad man liekas, ģimeņu tās kopienas daudz runā, ka centrālais elements ir dialogs, bet tas attiecas uz jebkuru citu jomu, tā skaitā baznīca jā, plašāk, jā. arī starp konsekrātījiem un... Laulāto tikšanās kustībai viņiem galvenā metode, uh mhm. -huh. kā, kā palīdzēt laulātajiem, tas ir dialogs, iemācīt viņus vest dialogu. Te gandrīz vai tad man rodas doma, ka derētu palūgt, lai viņi novada kādu kursu. arī kādas, kādu kursu vai kādas rekolekcijas, ne tikai laulātajiem, bet lai padalās ar to patiešām nu, par to, kādā veidā to dialogu ticības garā vest. E, man viens pazīstams, kurš e, arhitekts, kurš strādāja Rīgā vēl padomju laikā, kad te restaurēja Vecrīgu, e, tad viņš ir uh, E, ģimeņu oāzē, un tad viņš saka, tur neatceros, cik bieži viņi, vai tas bija reizi nedēļā, vai, vai, vai kaut kā retāk, ka laulātie apsēžas, noliek sveci, aizdedzina sveci, un tā svece ir Kristus krā, klātbūtnes mm. simbols, un tad viņi palūdzas, un tad sāk runāt savā starpā. Ne? No, nu jā, jā. Tādis Jā, nu tā ka tas ir par e, konsekrētajiem. Protams, konsekrētie, es uz viņiem arī lieku lielas cerības, nu tādā ziņā, ka viņi tomēr ir, nu jau šis vārds konsekrētie, Dievam veltījušies, viņi ir salikuši solījumus, arī paklausības solījumus, viņiem ir liela atbildības sajūta, viņi deg par baznīcas lietām, uh, Līdz ar to uz viņiem var paļauties. Tad, ja mēs par kaut ko esam vienojušies, tad viņi ir atbildīgi. Un arī tad, ja viņu sūta studēt, viņi atgriežas. Jo, diemžēl, ar lajiem mums ir visādi. E, visbiežāk, es teiktu, ir bijis tā, ka, ja aizsūta studēt baznīcas kaut kādu disciplīnu, mm. viņi uh, pazūd pēc tam. Viņi tur aprecās, viņi paliek tur un viņi vienkārši neatgriežas. Līdz ar to mērķis netiek Jā. sasniegts. Ar, nu, protams, ir labie izņēmumi arī, bet es teikšu, ka drīzāk tie ir izņēmumi. Līdz ar to ar laulātajiem šai ziņā, tas ar, ar, ar mm, konsekrētajiem šai ziņā ir atšķirīgi, jo viņus iesūta, tad viņi arī atgriežas un mm, dod savu pienesumu. Un man liekas, uz to priecīgo noti mums šodien arī jānobeidz, jo laiks jau ir izticējis. Milzīgs paldies, ekscelenci. Nākošo reizi gaidīsim, bet vēl šodien vēlreiz e, būs tikšanās ar ekscelenci raidījumā saruna ar bīskapu piecos vakarā. Pieslēdzamies, klausāmies. Labi, tur jau būs par citu tēmu. Tā būs jau cita Šo tēmu turpināsim nākošais. <laughs> Tieši tā. Pēc mēneša. Pēc mēneša.